Ons sien uit na hierdie ochend. Uh, dis ons gebruik in die gemeente om vir die ons geleentheid te kom gee, om te kom deel die woord wat die Heer op hulle harte geleed en ek wil het vanmorgen ook doen, maar ek wil vanmorgen iets speciaals vraag. Ek wil somme vir die gemeente en vir die ou kampers en vir allemaal wat, wat vrymoedigheid het sê, hier is een klomp manne wat kom kamp het, wat die eerste keer kom kamp het en wat sy kop so spin vanmorgen, met alles wat hulle gehoor het. En ek wil vir julle die geleentheid gee om vir hierdie boetas van julle sommer net te kom bless. Ek eh, sommer net te kom seën met dit wat hulle gehoor het en sommer miskien 'n tip te kom gee en te sê, "Right, dis hoe dit vir my gewerk het." Kom ons doen dit kortliks dat ons meer ouens kans gee. As nog so 'n issue of wat wat ons nog wil hanteer vanmôre en dan wil ons graag saam brood breek. So in die gegee tyd het ons 'n klompie goeders wat ons wil afhandel vanmôre. Maar ek nooi julle, neem vrymoedigheid en as julle al die tyd opneem, is dit ook goed. Uh, maar kom neem vrymoedigheid en kom deel met die manne. Kom gee vir hulle 'n bietjie goeie raad. Wat is nodig? Die mikrofoon is aan, so julle kan maar kom. Goeiemôre almal. Want jy weet my nie ken nie. Ek is Marabuta Kamp al hele paar jaar. Uh, ek wil net vir my Boeta sê wat saamkom kamp het. As jy twyfel oor God se wil of oor wat hy vir jou in gedagte het, Dink net wat se gedagtes jy aangaan aan jou eie kind koester. En vra jouself af of jy vir jou eie kind enige negatiewe goed kan bedink. En as jy die antwoord op daai vraag kry, het jy 'n groot antwoord gekry. Ek wil sommer net dis my praktiese tip. Nou so 'n klein getuietjie vir julle gee. Uh in 2009 is ek gediagnoseer 1 Januarie met met Burkitt's limfkanker nadat nou, ek my hart vir die Here gegee het in 2002. En vandag staan ek hier voor julle as 'n bewys. Ek is 'n bewys van die gevolg van die kennis van die waarheid wat in pappa se hart is. Ons hemelse pappa se hart is. En en mense is lief om vir ons tipe ouens die vraag te vra. Uh maar sê vir my, het jy nie op 'n stadium gevra maar hoekom ek nie? Julle weet mos, hoekom moes dit my tref nie? en ek is so bly as hulle my daai vraag vra want dit gee my die kans om te getuig. En ek sien nou die dag vir 'n vir 'n boeta wat my die vraag vra. Eintlik nog nie 'n boeta nie, 'n potensiële boeta wat my die vraag vra. Ek sê, weet jy wat? Dit was juis die antwoord op daai vraag wat my lewe gered het. Want dit was die antwoord op daai vraag wat die verskil was tussen lewe en dood. Ek bless julle daarmee. Dankie dan het gesê die gemeente of ou kamper, so ek is 'n ou kamper. Aangesien die gemeente sit het die ou kamper maar weer opgestaan. Ek wil graag met julle iets deel wat kosbaar is. Vir jare was Psalm 91 'n bumper sticker vir my gewees. Dit is al gelees agter op die karre. Ek weet hier in Jan Kemp dorp plak julle nie stickers op julle karre maar welkom plak ons stickers op. Ons sit nie meer lemoentjies op die aerial nie en ons sit ook nie meer daai honde agter in die venster wat so maak sit nou stiekers op. Die stiekers sê this car is protected by Psalm 91. Ek het altyd gesê wie wat dis nou regtig 'n simpel ou wat sulke goed op sy kar sit. Hoe spiritual kan 'n ou wees met hierdie goede? En weet jy wat? Dit dit vir 'n lang tyd het hierdie goed my so geplaas, so geïrriteer, maar nou weet ek hoe om my gepla. Want God soek nie die stiker op jou bumper nie, hy soek dit in jou hart. En toe lees ek Psalm 91. Weet jy hoe kosbaar is Psalm 91? En nou sê die Here, jy lees hom nie soos jy dit in die Sondagskool geleer het nie. En soos in die kinderkraanse. Jy lees hom nou soos ek vir jou sê. Begin by vers 14. Omdat jy my naam ken, sê die Here, omdat ek jou liefhet hoef jy nie bang te wees vir die nacht, hoef ook nie bang te wees vir die dag nie, hoef ook nie bang te wees vir die pijl wat bedags vlieg nie. Hy sê omdat jy my naam ken, hoef jy nie bang te wees, wanneer jy die goed met jou oog sien, wat in hierdie wereld in die gang is. Wanneer jy die televisie aansit, hoef jy nie bang te wees. Wanneer jy die korant lees, hoef jy nie bang te wees. Wanneer jy rondom jou kyk, hoef jy nie bang te wees. nie. Maar omdat jy my naam ken, sal ek jou beskerm. Hy sê omdat jy my naam ken, sal ek die engele opdrag gee om met jou te gaan oor als waar jy gaan. As jy ondergrond gaan vir ons totskoppe, as jy ondergrond gaan, hy gaan saam met jou. Omdat jy sy naam ken en omdat hy jou lief het. En ek besef nie, omdat ons sy naam ken, is dit die versekering. Kyk, daar is altyd by die versekering, as hier een ouders daar wat polisse verkoop, verskoon sublief, ons is altyd onderverseker. Wanneer die moeilijkheid kom, is jy altyd onderverseker. Ek wil sê, as jy recht verseker wil wees, is om sy naam te ken, in alle opzicht alle opsigte om hom te ken. Uh, Rian het dit gesê. Hy hy sê uh, uh, gister gesê hy hy vat die Bybel en hy sit hom hier voor en hy sê naby jou is die woord in jou hart en in jou mond. Hierdie naweek het ouens wat saamgekom het vir ons vir die eerste keer. Hierdie hierdie naweek het daar iets gebeur met jou. Daai ver God het 'n er binne in God geword. En hierdie God het 'n belofte aan jou gemaak hierdie naweek, Obuta. Hierdie naweek toe jy was die man met jou hand opgesteek sê ek het ek het hierdie naweek 'n besluit geneem. Hierdie naweek het daai ver God 'n er binne in God geword. En dan sê hy ongeag van wat. Hy sê I'll never leave you or forsake you. I'll be with you till the end. En al gaan jy deur water, dit sal jou nie oorstroom nie. En al gaan jy deur vuur, dit sal jou nie skoene nie. Dis hoe kosbaar dit is. Jy sien want ons almal, ons almal het kennisname van God gehad, maar ons het hom nooit geken nie. Om God te ken is iets anders. Job het ook kennisname van God gehad totdat hy God, hy sê nou het ek U gesien van aangesig tot aangesig. Van hoor sê, van iemand anders het my vertel van U Here, maar nou het ek U gesien. Samuel skryf dieselfde ding. Hy sê Samuel het die Here gedien onder Eli so Elie was sy subkontrakteur. Vir jare was my dominee of my pastoor 'n subkontrakteur vir my gewees, maar weet jy wat? Toe ek hierdie ding ontdek het van liefdesverhouding, toe breek daar 'n nuwe ding deur dat God soek met my 'n verhouding en deur hierdie verhouding wil hy vir my iets wys. Hy wil vir my iets sê. Hy het vir my 'n droom. So ek wil julle kom seën vanmôre. Julle manne wat vir die eerste keer kom kamp. Ek wil julle kom seën. Hierdie is 'n binne in God. En hy sê omdat jy my hierdie naweek ontdek het ek sal jou nooit drop nie. Ek is altyd met jou. Hy's nie meer op jou bumper nie. Hy's nou binne in jou. Amen. Toe Bobby so praat oor sy pa, sy dad. Dis nogal mooi om te assosieer met jou hemelse Vader. 'n Vader-seun verhouding en uh ek dink ons kan dit nogal regkry. Ek het op 'n stadium nou so rukkie gelede uh gewonder hoe lyk die Heilige Gees? Dis 'n krag, maar tog is die Heilige Gees 'n persoon. En toe begin ek dink oor die karakter van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou in die Joodse tradisie as 'n seun 13 word, as hy Bar Mitzwa en dan roep sy pa, hy loop daar in Jerusalem se strate en hy sê, "Dit is my seun. Hy's 'n skrynwerker." Ek is opgewonde om. Hy skree dit uit want hy's trots op sy seun. Nou kom Vader God en hy roep uit oor Jesus. Dit is my seun. Hy roep uit vanuit die hemel. Hy's nie skaam vir hom nie. Dit is my seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. En dan kom Jesus in Johannes 17 en hy bid 'n gebed. Hy sê Vader dat u liefde vir my net so sterk is soos u liefde vir al almal wat seuns is. En nou met die vrouens nie dink aan 'n geslag nie, want julle is deel van seun seun wees. So daai spesiale verhouding wat Jesus van sy Vader gehad het, is net so spesiaal vir ons. En Vader God roep uit uit vanuit die hemel uit: "Jy's my seun. Ek is opgewonde oor jou." En dis die manier hoe ek assosieer met die persoonlikheid van Vader God. Nou hoe assosieer ek met Jesus Christus? Alhoewel ek sy broer is, daar's 'n ander karakter aan Jesus. Jesus is die bruidegom en ek is die bruid. Daar's 'n ander tipe liefde van 'n bruidegom na 'n bruid. En nou met die mans weer in die geslag ding nie, want ek kan myself nie voorstel in 'n wit bruidsrok nie. Ek dink ons mans sal nie daaraan pas nie. So nou met die mans weer geslagteloos dink. Ons is bruid. So daar's 'n unieke verhouding tussen Jesus as bruidegom en in my as as bruid. En kuier bietjie in die woord rondom hoe Jesus sy bruidegomskap uitgeoefen het oor sy disippels. Dan jy weet hoe spesiaal is ons is ons. En lees bietjie in Hooglied. Hoe lyk 'n bruidegom se verliefdheid op 'n bruid? Dis soos wat Jesus oor my en jou voel. En dan kom ons oor die persoon van die Heilige Gees. Nou hoe lyk dit? Daar in Johannes 16 sê Jesus, uh, "Ek gaan vir julle 'n trooster stuur." Nou as ek dink aan 'n trooster, dan dink ek aan 'n moederfiguur. Nou weer eens, moet ons nie 'n geslag koppel aan die Heilige Gees nie, maar wat doen 'n moeder? Moeder troos, 'n moeder beskerm, 'n moeder is altyd daar. 'n Moeder koester, dis soos 'n hen wat haar kuikens inbring. En dis die persoonlikheid van die Heilige Gees. En toe hierdie ding deurbreek, toe kon ek makliker dink aan die persoon van die Heilige Gees. So ek kan my nogal assosieer met die persoon van die Seun Jesus Christus. Ek kan 'n persoon van die Vader, maar ek het altyd gesukkel met hierdie ding, maar hierdie gedagte van 'n moeder figuur sonder nou die geslag daaraan koppel. Die rol wat die moeder in 'n huis speel. En dis my wonderlik hoe Vader met sy droom oor 'n gesin rolmodelle in die gesin ingebou het om ons te leer iets van die karakter van God drie eenheid. En dit het in in, in my lewe nogal 'n verskil gemaak in die afgelope ruk en en ek sien julle sommer na, dit was my baie lekker. Die rede hoekom ons na die kamp toe kom vir my is omdat ek baie onbeantwoorde vrae het. Ek en nou ou Koos Hugo daar van Vryburg. Ons kom hier na toe en ons baie vra. Ek sê Vrydag aan vir Boobie, ek sê Boobie. Hoor jy hoef baie vra vir ou Koos hier. So ek sê weet jy wat, ek hoop nie ek en ou Koos kom saam in die hemel aan nie. Hy sê so baie vra, sal nie 'n kans kry om enigiets te sê dan. Maar baie vrae is nou vir ons beantwoord in die waarheid. En ons sê dankie daarvoor. Ons het gesien om dan van Silver daar van Victoria Wes of kom hoe die waarheid vat en met hom loop en dis vir my lekker. Dis hoekom ek hier is. Dankie. Maklik om sommer net aan te gee en te sê gaan aan. <laughs> Uh veral vir die eerste kampers, uh, weet daar soveel wat 'n mens vir julle kan sê. Uh, daar soveel goed, soos Piet gisterand weer wonderlik verwys het na die manual. As jy nie die manual ken nie, maar nou is daar een ding ons na hierdie naweek lees ons die manual nou anderster, nê. Nee. Ons lees hom nou na die kruis. Nou kyk as jy daar in Psalm 103 kyk en dis vir my so belangrik eh, dat die Psalm van Dawid dat hy die goed so uitgelig het daar. Hy sê in vers 2: Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, die Vaderhart. Nou kyk nou in die ou tyd het ons gelees wat al jou ongeregtighede vergewe en jou krankhede genees. Nou lees ons hom wat al jou ongeregtighede vergewe het en jou krankhede genees het. So lees ons hom nou. Maar nou kyk net die belangrikheid van hierdie Psalm. Hy gaan aan en hy hy loof die Here almekaar tot en daarby vers 20 sê hy weer loof die Here sy engele kragtige helde vers 21 loof die Here al sy leerskare vers 22 loof die Here al sy werke en asof dit nie genoeg is sluit hy af met die psalm deur te sê loof die Here o my siel nou dan wil ek nou sommer hier aanhaak vir Daniël nou Daniël is vir my ja hy, hy was vir my 'n grand ou gewees hy en daai pelle van hom kyk daaroor so, ons gaan nou hiervanaf saam uh, nie julle nie, ons almal. En ons maak nog kompromieë met die wêreld dag tot dag. En wat vir my so belangrik is, gaan lees 'n bietjie vir Daniël, dan sien jy ek het hier so sommer so groot in my Bybel geskryf, hy lewe kompromieloos. Die koning kom en sê, "Hé hey manne, ons wil julle 'n bietjie vet voer en julle moet mooi lyk en al daai julle julle ken daai stories gaan lees dit daar." Hy het gesê, "Vergeet dit." Wat, wat sê ons baie keer, "Ai wie uh, eh, ag, ja, alright, ek sal nou maar van die koning se kos eet, maar ek sal hom wys deur 'n getuienis of deur dit of dit. Daniël het gesê, vergeet dit kompromieloos. In ons ken die geskiedenis van Daniël en sy vriende. Hulle is oontoe, hulle is leeukuil toe en ten spyte van alles het hulle nog aan die kant heel uitgekom. En ek wil net 'n beroep doen op op die manne wat nou hier vanaf saamgaan, maar sommer ook vir die res van die gemeente dat in ons wandel, in ons daaglikse, laat ons sal kompromieloos lewe en dat ons net aan die waarheid sal vashou. Dis die belangrikste. En ten spyte van alles, die Here sal loof. Ja, ek dink eh, as ek nou terugdink aan my eie situasie waar ek was daai tyd uh en na die ontmoeting wat ek met die Here gehad het en my geeslewe daarna, dan ek, eh, is die verskil tussen waar ek was en waar ek toe gewees het nadat ek my Here ontmoet het was was verhouding gewees. En ek dink dis die kritiese ding vir ouens wat vir die naweek die eerste keer hierdie ding ontdek het is dat ons staan nou in 'n verhouding. Ehm um, en wanneer ons praat van verhouding dan ehm uh, dan is die groot ding dat ons nie sal twyfel oor met wie het ons 'n verhouding nie. Dit is 'n proses nê wat ons gaan wat ons sal moet deurgaan en en deurloop uh, is om soos wat Piet ook gesê het, weet die die naam om die Here te leer ken en en sy naam te leer ken, wie hy is, sy karakter te leer ken en daarin te groei. En ons kry dit in die woord. Sy gees dra dit vir ons oor. Dis nie van ander mense al wat ons dit hoor nie. Sy gees dra dit persoonlik aan ons oor. En uh, dit is die die challenge is om hierdie pad te loop en en dat God homself aan my openbaar wie hy is en wat hy is. Maar dit dit ver kommitment soos enige verhouding, ver dit kommitment. Jy weet, ek kan nie ehm uh, laissez-faire tipe van uh, gedrag eintlik toelaat in 'n verhouding nie. Dit is 'n allesverhouding. Jy verstaan, so ek commit myself en ons het dit gedoen. Ehm um, en die volgende ding wat ek gesien is is om gereeld toenadering te soek want dit is ook hoe 'n verhouding uh, groei en hoe hy hoe hy blom is om toenadering te soek die hele tyd. En die kommunikasie ding ook. Dink Jan het seker julle het seker al daaroor gepraat die naweek ook die kommunikasie ding is is om in gesprek te wees met God. Want dis 'n inter dis 'n dis 'n dis 'n twee-rigting gesprek hierdie wat ons in is. Dis die lekkerte van verhouding. Dis nie die soos in die ou dae wat ons in die in die woord gelees het en nou praat die Here met my. Maar daar's geen manier hoe ek dit voel vir my ek praat in die in die plafon vas. Jy weet daar's nie 'n daar's nie daai interaksie tussen my en God nie. En dis die ontdekking wat ons moet maak is daai persoonlike interaksie tussen my en hom. En ek seën julle daarmee is dat ons dit sal ontdek en daarop sal sal floreer in ons lewe want die, dit was eh, daai in, in daai koneksie met hom dit is wat die kiek gee in in, in ou se geeslewe sonder dit is geeslewe niks so uh soek hom hy sê uh in in Petrus praat hy daarvan in 1 Petrus 3 wat hy van praat hy sê die die die oë van die Here is op die regverdige heeltyd op die regverdige en ons is regverdig uh ons is 'n nuwe generasie uitgekies, uit uit uitgekoop. So staan daar op en maar ek sien julle met hierdie pad. Dis 'n avontuur, dis 'n dis 'n verskriklike lekker pad. Johan sukkel om daai woorde te kry van awesome en ek weet nie wat alles nie, maar dit is so. Dit is 'n awesome, dit is 'n awesome pad wat ons loop. So ek sien julle daarmee. Ek wil net namens die vrouens praat vanmôre. Ek wil vir julle vertel dit is awesome om onder 'n man te staan wat die Here dien. Ehm um, en hy sit hier so en dit is dis die greatest daarvan is om verby te stap en ek sien hy's besig met die woord. Ek sien hom sit. En ek is maar baie emosionele mens. Ek die hulp maar die emosies in ons huis baie keer. En omdat ons so emosioneel is, hoor ons nie altyd lekker by Vader nie. En ek gaan altyd na hom toe en sê ek my ding, wat sê die Here vir jou want ek hoor niks. Want sy het my, weet jy wat die Here sê, jy moet rustig raak. <laughs> Jy jy moet nou begin rustig raak en dis tyd dat jy want as jy rustig is, gaan jy hoor. En die amazing ding is wanneer my seuns verbyloop en hulle sien pappa is besig met die woord. Hy het 'n stoel so by die voordeur. So almal kom in en uit en die seentjies is in en uit en hy sit daar en hy luister en hy's besig en Ek sien hoe blaai deur sy woord en ek sien hoe skryf ek. En ek het altyd gedink ek is eerste deur die rooi see. En ek het al lank al hierdie goeters gelos. Tom het na die tyd gekom. En ek moet vir julle sê hy is my een voor op hierdie stadium. Hy is my <laughs> regtig een voor en ek staan baie keer voor hom en ek sê vir hom my ding, vertel vir my. En hy kom met die ongelooflikste goed na my toe. En ek dink vir die manne wat hierdie besluit geneem het, dit is wat jou vrou wil sien. Sy wil sien dat like jy besig is. So ek wil sien dat jy hierdie woord vat en jy dit in ons huis begin inprent. En ek het twee boetjies by die huis en dit is net vir my lekker om te weet dat hy eendag hulle gaan roep en vir hulle sê jy's nou man. Daar's 'n verantwoordelikheid. Ek wil dit in jou oproep. En en ek wag vir daai dag want dit, ek dink dit gaan 'n ongelooflike dag en ons my my man het my kinders is geself geseën. Daar was nie 'n tussenganger gewees nie hy het, hy het hulle sy hande op hulle gelê as babas en hy het hulle geseën. En hulle hoef nie babas te wees nie, hulle kan al groot manne wees nie en kan hulle nog steeds gaan seën. Die wonderlikste ding wat in my lewe gebeur het persoonlik, is my ouers het ook deur hierdie goed gegaan. Die dag toe my pa, ek was al getroud met hom en dit het maar moeilik in ons huwelik gegaan want ek was altyd pappa se dogtertjie. Ek het hom altyd gesê ja, maar my pa, ek het amazing pa julle. En die dag toe my pa na my toe kom en vir my sê ek release jou. Daai ding tussen my en jou, jy's nou net my dogter. Ek is nie meer jou autoriteit nie. Jou man is jou autoriteit. En dit het 2 jaar na ons huwelik eers gebeur. En van daai dag af was ek onder my man se autoriteit en dit is en was dit net ongelooflik om te sien hoe hy begin blom. My man het begin blom want ek het nie meer na iemand anders gekyk nie, ek het na hom begin kyk. So ek wil julle seën gaan wees daai man in julle huis. Want julle vrouens het regtig en wag dat julle met terugkom om te begin eet van die manna wat julle gaan begin uitdeel. Ek wou nou sê as julle nou almal klaar, ek kan dit amper nie glo nie, maar soos wat julle aangaan word my lys al hoe langer. Ehm um, so wat wil ek vir julle sê? Ek wil vir julle sit sê en ek sê dit nie net vir myself nie, ek sê dit vir myself. Ek sê dit vir die gemeente, vir almal. Weet jy, Toe ek 'n jong man was, ek was naderhand ook maar nie meer so heeltemal jonk nie. Dit het lank gevat om vir Henda te kry, want eh, jy weet ek sê toe sy toe ek op universiteit was, het sy nog gewissel. In elk geval ehm, maar toe ek haar gekry het, jy sien, solank as wat sy nie daar was nie, het ek gesoek, maar toe ek haar gekry het, het ek opgehou soek. Jy weet en as ons kyk na die verhouding wat ons met die gees van God het, Solank as wat ons ander goeders in hierdie, in hierdie ruimte wou inplaas, wat nie wou pas nie, sou ons anhou soek. En is interessant, nee, ons het ons nou gesien, dat niks van die goeders, die tom kredenierswaarde van ou Piet, weet, wat ons in hierdie appel probeer kry het, uh, niks daarvan het bevredig nie, dit moes altyd vervang word met iets niets. Totdat, totdat Godse geest die perfecte pasmaat geword het, waarvoor ek ontwerp is, En daarvan af het ek opgehou soek. En man, as ek vir julle vanmorgen iets kan sê, sê ek, jy hoef nie verder te soek nie. Jy weet, baie dikwels kry ons, maar ons verstaan nie dat ons een kry het nie, hou ons aan soek. En dis dan wanneer ons met winde van lerings kom. Dat dan wanneer die prooi word van mense met misleiding en wat ons op allerhande rabbitrails vat en ons wegvat van die focus van na by jou, kyk mooi, hier is jy, na by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. So jy hoef nie die woord meer buiten te gaan soek nie. Paulus skryf dit vir die Romein, hy sê, dit is nie oor die see, nee, dit kom eindelijk uit, dit noem hem uit, die Heere sê dit, hy sê, dit is nie oor die see, dit is nie in Amerika, of op TBN nie, waar jy dit moet gaan haal nie, of het vir ons te bring nie, hy sê, dit sê nie, jy moet opvaar om Christus, om die salving vir ons af te bring, of jy moet neerdal om die salving weer op te tel nie, die woord van die geloof wat ons verkondig is na by jou, is die woord in jou mond, jou hart, jy het nie, jy het nie is het contacteer nodig nie. En daarom wil ek jou aanmoedig, as jy dit gevind het, geniet het. Dit is die grootste voorrecht. Jy sien, ek spook, ek en Henda spook met die ding, of ek spook met Henda met die ding, ek weet nie hoe wat ons moet doen nie. Die belangrikste ding vir my in ons hevelik is, ek wil en ons moet dit geniet, ons moet mekaar geniet. Ons het mekaar gevind, dit is al aan dom wees. Ek het so hard gesoek na haar, Ek het so lank gesoek na en ek was so bly toe ek haar gevind het. Dit sal hom dom wees as ons mekaar nie geniet nie. En ek wil amper sê ek wil nie daar met 'n dag verbygaan wat ons mekaar nie geniet nie. Wat ons nie die tyd uitkoop om te bou en te leef in hierdie verhouding nie. Maar nou wil ek jou sê, as hierdie verhouding reg is tussen jou en God, dan is dit die geleentheid om die verhouding reg te kry tussen jou en die vrou wat die Here jou gegee het. En nou is dit so dat, jy sien, jy kan nie vir jou vrou besluit nie, God gaan ook nie vir haar besluit nie, dis haar vrye kese, weet wat, jy kan vir haar wees, een breidegom, want een vrou reageer op een breidegom, sy reageer nie op een bevel nie, sy reageer op een uitnodiging, wie van julle het julle vrouwens beveel om met julle te trou, maar wie wat het ons gedoen, ons het hulle genooi, om hulle leven met ons te deel, want ons het ons levens in die eerste instantie aangebied, en dit is wat God doen, hy bied sy leven vir ons aan, en hy sê, ek wil my leven met jou deel, wil jy nie ook jou leven met my deel nie? En daarom wil ek jou sê, maak nie saak wat gister en eergister gebeur het nie, vandag is een nieuwe begin, vandag is een nieuwe begin, en as jy besef, dat, vandag een nieuwe begin is, begin het by my hevelik, dan gaan het oor na my kinders toe, dan gaan het na my vriendekring, na my werkplek, na my gemeente, dit gaan ver, al verder, wie wat gaan gebeur, vergifnis, sy vergifnis, want wat hy die prijs wat hy betaal het, was vir, so lief het God vir wie gehad, die wereld gehad. Die prijs wat hy betaald, is vir allemaal betaald, so as hy my vergewe het, hy die volgende ook vergewe, so skielik besef ek, ek is vry om te vergewe, ek is vry om die ou wat teen my oortreed, te vergewe. Dit nie toe verder te bedink nie, ek hoef nie langer een slaaf te wees, ek wil vir jou vraag, hoe lang in jou leven, was jy, of is jy dalk nog, een slaaf van die onrecht wat iemand jou aangedoen het. Besef jy, 2000 jaar gelede het Jesus Christus die onrecht op hom geneem en die straf daarvoor gedra. Het is weg. So ek en jy hoef nie langer daan vast te hou. Ons hoef nie langer die, die onrecht te leie nie. Ek wil amper sê, solank as wat ek dit onthou, leie ek die onrecht maar die moment as ek besef, Heere, dis ook verreken in die kruis, dan is die onrecht my aangedoen gekanceleer, en nog een, nog een ding, die onrecht wat ek iemand aangedoen het, is in elk geval ook gekanceleer. Maar hoe werk versoening? Jy sien, ons het gister gepraat oor die bediening van versoening. Versoening kan net werkelijkheid word, as ons kan herken. Jy sien, toe ek herken, Heere, dis my sonde wat die sonde gemaakt het. Toe sê ek, Heere, maar dan kan ek aanvaar, dat as my sonde u sonde gemaak het, dan het ek nie meer sonde. Ek sê nie daarmee dat ek nie meer foute maak nie. Maar in God se oog het ek nie meer sonde nie. En daarom het ons daai beeld gebruik gister. Ek dink hy's op hierdie ene. Ja, van van die stand in die wandel. My wandel is nie volmaak nie. Kom ons aanvaar dit. Ons gaan foute maak. Ons gaan hierdie week weer foute maak. Maar God sê ek kyk nie na na jou vlees nie. Ek kyk nie na jou wandel nie. Hy sê ek fokus op jou stand want jou stand is volmaak. En as ek en jy kan saamstem met God en dis waaroor ons gesê het as twee met mekaar afgespreek het kan hulle saam wandel en as ons met in die afspraak kom om met God saam te stem oor wie ek is. Onthou jy wat het Marian vanmôre gesê? Josef is die een ger wat gestaan het. En as, as ek en jy kan staan by wie ons is, nie op grond van van hoe grand ons is nie, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus vir ons gedoen het, dan gaan ons wandel volgens hierdie stand. Dan gaan die wandel die stand volg. En daarom het ek gesê die kar en die perd. Julle ken die storie. Die perd trek die kar. Die kar stoot nie die perd nie. En toe het ek nou in Aus gekom en my Moses teëgekom want ek het 'n perde kinderdag gekry. En hy sê 'n perd trek nie 'n kar nie, 'n perd stoot 'n kar. Want die die, die strop gaan mos hier voor die perd se bors verby. So hy trek en ek het die kar, hy stoot. Maar of jy nou tegnies wil wees en sê die perd stoot die kar of hy trek die kar? Dit maak nie saak nie, die belangrike ding is dit, die perd is voor, die kar is achter. Die kar volg die perd. En jy sien wat ons, as ons net, manne, as jy dit kan onthou, as jy kan onthou, wie jy is, wie jy is, gaan bepaal wat jou wandel gaan wees. Daarom, as ek terugkom na, na die beeld wat Rian verborgen gebruik het, Joosef het nie gesettel vir iets minder as wie hy is nie. En toe Joosef dit verstaan, het het, was het een kwestie van tyd, it's not if, it's when. Was het een kwestie van tyd, het sy wandel in, ingeskyf, het die kar achter hom ingeskyf, en het sy, het die heerlijkheid gevolg, hy sê die heerlijkheid van die Heere sal wat wees? Jesaja 58, die heerlijkheid van die Heere sal jou achterhoede wees, wat betekent dit? Hy sê as ek verstaan wie ek is, sal die heerlikheid van die Here volg. En die heerlikheid van die Here sal weerspieël word in jou wandel. En moenie jou gaan verknies, moenie jou fokus plaas. En dis Jan het nou eers by die fokus gekom vanmôre nie. Maar moenie jou fokus plaas op die foute van jou wandel nie. As ek jou kan aanmoedig, plaas jou fokus op wie jy is. Moenie settle vir iets minder nie. God het jou waardig bevind, so waardig op grond van sy bloedoffer, dat hy sê, ek kom in my volheid en ek kom woon in jou. En nou dat sy volheid in my woon, wil ek vir jou sê, geniet dit. Geniet hierdie verhouding. En ek wil jou nog iets sê vanmorgen, hoe meer jy hierdie verhouding geniet, hoe makkeliker gaan dit wees, om verhouding met jou vrou te geniet, en met jou kinders, en met jou familie, en met die mense daar buiten. Ja, jy gaan vind, daar gaan baie teenstand wees, Ons gaan nou daarby kom. As jy sê, ek gaan my, ek gaan my nie verder blootstel aan gemengde saad nie, gaan daar geweldig teenstand wees. Jy gaan mensese vijand word. Maar net tydelik. Vraag vir my. Ek weet. Daar was een dag, dat ek gesê het, ek gaan nie meer vir gemengde saad nie. En ek het gevind, ek was alleen. Vir een kort tykie, was ek self sonder my vrou. Vir so'n week of so. En toe het God se gees gekom en die oortuiging gebring. En ek wil vir julle Boeta sê wat 'n krisis het met julle vrouens. Jy weet, toe ek die oortuiging kry, toe steek Hendas 4 voet vas. Want sy sê ek het my kerk. En dit was so dat sy toe glad nie meer oop is om daarmee te luister nie. Sy wou niks weet. En ek ek wil vir julle sommer die tip gee. En ek is die ou wat daarvan hou om te redeneer. Ek sal 'n ou aanvat en ek sal met hom hierdie ding deurveg my mond is glad, maar my vrou laat nie een gladde mond toe, as sy haar standpunt ingeneem het nie. En wie wat het gebeur? Ek het moes omdraai en sê, Heere, ek kan nie. Ek kan haar nie oortuig nie. Maar jy het my die hoof van die huis gemaakt. En ek verklaar, as die hoof van die huis, in eenheid met jy verklaar ek vanmorgen, ek en my huis, ons sal die Heere dien en daarom gee ek haar aan u omgedraai en gesê, Heere, nou geloop ek die pad. Dit het so 2, 3 dagen gevat. Toe klim sy een nacht 3 uur langs my in die bed. Sy maak my wakker en sy sê, die Heere het my oortuig. Daaraf was daar nooit weer een omkeer nie. Was daar nooit een omdraai nie. En daarom wil ek julle manne aanmoedig, as het nie so vars gaan by die huis nie, en, en jou vrou steek vars, Godse geest is die een wat oortuig. Maar ek wil vir jou dit sê, Godse gees gebruik jou getuienis baie sterk vir sy oortuigingswerk. Hy gaan haar nie dwing nie. Onthou, hy veroordeel nie en hy dwing nie. Hy hy dring, die liefde dring. Hy hy oortuig. Hy hy maak haar oë oop om te sien. Hy maak jou teenstander sy oë oop om te sien. So daarom as jy teenstand kry, reageer op die teenstand. Wees net lief. God se gees maak die oë oop. Dis die beeld wat ons moet sien. So, wat ek dus wil sê, die eerste punt, ek wil sê, genie die verhouding, gebruik die geleentheid, ek is nou getrouwd, jy is nou getrouwd, gebruik die geleentheid, kerels, ek kan nie dink dat ons ons tyd mos voor die televisie, terwijl ons die gul by ons het nie. Hoor jylle wat ek probeer sê? Gebruik die geleentheid, geniet die verhouding, geniet jou verhouding met Godse gees. Hy is daar, dit maak die saak of jy nou, soos Jan gesê, Australië toe gaan, en of jy down ander toe gaan, en of jy abjonder toe gaan nie. Ek gee nie om waarheen jy gaan nie. Maar God se gees is daar. Maak gebruik van die heerlike voorreg om verhouding te hê. En wat doen dit met ons? Dit beïnvloed ons gebedslewe. Want jy sien in plaas van dat God daar bo in die hemel is en ek hier op aarde en ek na God roep. En dis mos wat ons geleer het om te doen. God sê ons geleer en gesê, Here is in die hemel en ek roep, Here help my. Ou Moses het ook so gedink. Moses staan daar by die see, Farao is achter die see, is voor, hy sê, Heere, help my, Heere, help my, die Heere sê, hier ek, hier ek, hy praat van hier af, sê, hier ek, ek staan by die Heere, klop, Moses maak op die deur, Moses sê, Heere, kan jy nie sien, Heere, help ons die moeilikheid, Moses sê, hier ek, hier ek, jy sien, baie keer doen ons dit, ons ignoreer die geest van God wat in ons is, wat na by ons is, en ons roep na God wat daar ver is, God is daar ook, <laughs> maar God is door sy geest binnen ons, en al wat, toe Mooses uiteindelik, jy weet, ek wil sê moe geroep is, dat hy kan hoor, en hy hoor, maar hier is God by hom, hy hoef nie so hard te geroep het nie, to sê die Heere vir hom, wat roep jy na my? Dit is amazing, he? wat roep jy na my? Hy sê, maak jy sê op, want hy wat het met God vir Gideon gesê, hy sê, die Heere is met jou dapper held, Gideon kryp vir die media nie te weg, dit lyk jy soos dapper held nie, die Heere sê, die Heere is met jou dapper held, God sê, ek sien een dapper held. Gideon sê, met wie praat die? Kan nie ek wees nie. En hy het honderd besware. Die Heere sê, ek sien een dapper held. Die Heere kanseleer, die Heere ignoreer al sy besware. Hy is die swakste stam van Manasse en hy is die simpelste familie en hy is die simpelste in sy, in sy familie. En so le hy sy swakheid uit vir God. En God ignoreer dit asof hy nie praat nie. God sê vir hom, Heere is met jou dapper held. Dan nou kom hy met al sy swakheid uit. En dan sê die Heere vir hom, die volgende wat die Heere vir hom sê, gaan in hierdie kracht van jou, en verlos Israel uit die hand van die Medianiete. Gaan in hierdie kracht van jou, en gaan verlos Israel. En ons weet wat gebeur. Hy sien, Gideon moes iets doen. Gideon moes eers, voor hy dit kon gedoen het, God het vir hom niks gesê nie, maar hy het het geweet. Luister mooi, God geef hom geen opdrag nie. Hy sê, gaan verlos. Dis al opdrag wat God hom gee. Gaan verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Dis al. En dan, toe hy hierdie besef het en sê, Heere, maar dan moet ek besef wat in my is. Ek moet verstaan wat my stand is. Dat jy een dapper held in my sien. Jy sien een dapper held, jy sien een lafhaard. En toe hy snap die dapper held in hom, toe sê hy, waar is die Midianiete? Daar is hulle. Hy sê, en wat stand is in my in die oorwinning. Hy kyk wat saam tussen hom in die eh, oorwinning, toe sien hy 'n heilige boomstam en hy sien heilige koeie. Ken julle heilige boomstamme en heilige koeie? Wie wat doen hy? Hy was nog 'n bietjie bang geweest. Hy wag tot dit donker en hy gaan slag die heilige koeie en hy kap die heilige boomstam af. Hy maak vuur met die heilige boomstam onder die heilige. Die ander dag môre toe die manne wakker word, sê hulle jy moet dood. Jy moet dood. Jy het Baal se boomstam omgekap. Sien hulle waar kom die boom vandaan? Julle het balse boomstam omgekap. En jy moet dood. En terwyl hierdie ouens rede kabel of hy moet dood of nie, sien ons wat gebeur. Die Midianiete sê, hulle is nou bezig om met mekaar te bekleid, dis ons geleentheid hierdie. En die Midianiete trek by mekaar. En wat doen hierdie ou? Die, hy staan in die beskuldigde bank, die ter dood veroordeelde. Maar besef wie, wie hy dapper held is. Hoor jy hulle vir Joosef? Hoor jy hulle die refrein van Joosef? en hy blaas die ramshoring en 32.000 mense, manne stap achter hom aan en sê, ons volg jou. En die Heere sê, ek wil net vir jou wees, dat hulle soek een dapper held om te volg, maar ek het nie 32.000 nodig nie, hy rediseer hulle tot 300, toe en hy gaan soort hulle uit. Nie dier kracht en dier geweld nie, sê die Heere, maar dier my geest. En dan wil ek vir jou sê, jy gaan waarschijnlijk teenstand hee, maar, jy gaan vind, dat dit dier Godse geest moendlik is, die onmoendlikke, is dier Godse gees moendlik. Maar ek het gesê, jou gebed gaan verander. Jy sê, ek wil net een tekst by julle los, terwille van die tyd, en dit is, Johannes 16:23 sê Jesus een prachtige ding, hy praat van een dag, en die dag is vandag. Dit was voor die kruis, en nou is het na die kruis, ons is nou in die dag. Hy sê, in die dag, dit is nou vandag, hy sê, sal julle my niks verhaan nie. Maar alles wat julle die Vader in my naam vraag, sal hy vir julle gee. En jy sien die twee woorde wat hy vir vraag gebruik, want hy twee gebruik vir twee verskillende woorde soos in die Grieks lees, sê hy, "Julle sal my nie smeek nie, julle sal my nie erotou nie, julle sal nie kom en sê, "Ag Here, asseblief, ag Here, sal U my huwelik red, ag Here, sal U my vergewe, ag Here, sal U my verlos nie." Die Here sê, "Ek het, ek gaan nie." Hoor wat sê Jesaja, Jesaja sê, "Ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sondes soos 'n wolk." Hy sê ek het dit klaar gedoen, is afgehandel, ek hoef dit nie meer te doen nie. Hy sê, "Keer jy nou terug na my." want ek het jou verlos. So jy sien, so eh, God het nie 'n issue met daai goeters nie. Wat ons sien is dat God sê ek het jou verlos. Ek het dit afgehandel. Jy hoef nie meer vir my te goed te vra wat ek klaar gedoen het nie. Paulus skryf vir die Efesiërs, hy sê God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemel. My boetie, my sussie, God gaan jou nie seën nie. God gaan jou nie genees net jou geseën. God het jou genees. Die sleutel is nou om in die seën en in die geneesing te wandel. Jy sien, as jy verstaan, dat in jou stand ingesluid is, die Seen van God. Hier is jou stand, kan jy sien, die Seen is ingesluid, kan jy sien, die geneesing is ingesluid, kan jy sien, die vrede is ingesluid. Daar is nie vrede in jou omstandighede nie. Die vrede is in jou omstandighede. En jy sien ons neiging is om te soek na vrede in ons omstandighede. So ons werk om die omstandighede te verander, want dan gaan ons vrede kry. Maar voordat ek die omstandighede verander of die oomblik as die omstandigheid wel verander sodat my vrede gee, het 'n nuwe eenheid gepop. Ken julle dit? So wat ek besef is dit vergeet van vrede in jou omstandighede. Vergeet van vrede in die politiek. Vind vrede waar dit is Jy sien, as hy sê die wat soek sal vind, jy sien ek moet op die regte plek soek, ek kom 'n ding agter. Ek het ek soek 'n boek die week. Want ek soek, ek soek, ek man, ek het die hele huishouding op hol want ek moet hierdie boek kry. Dis 'n aantekeningboek wat ek oor vir die boerdery gebruik en ek kry nie die boek nie. Maar weet jy hoekom nie? Ek soek nie op die regte plek nie. Want as ek gesoek het waar hy is, dan het ek hom die eerste keer gekry. En ek soek 'n week lank na hy nie is nie en ek kry hom nie. En ek gaan nie uit om na 'n bult te gaan kykie buite nie van die, die opkomende boere, en dan weet julle hoe lyk die drukgange, en die bil wil nie in die drukgang gaan, en uiteindelik sê hulle, maar kom ons sê die koeie by, en dit vat omtrent een half uur, om die bil en die koeie weer in die kraal te kry, so dat hulle om in die drukgang kan laai, maar hulle maak hier die hek achter toe nie, en julle weet wat gebeur, die hele trop hol uit, en hulle begin weer van vooraf, en terwyl ek tyd het, nou sê, nou is daar onvrede in my omstandighede, want ek mors nou my tyd, die manne mors my tyd, Jy sien, maar in die proses besef ek maar die onvrede in my omstandighede kan ek niks aan doen nie, maar ek het vrede in myself. So wat doen ek? Ek sê, "Maar kom ek koop die tyd uit. Ek begin so lank die bakkie 'n bietjie regpak." So raai net wat gebeur. Toe ek die bakkie regpak, kry ek onder die matjie die boek wat ek gesoek het. Nou as ek nou dink hoeveel ure het ek hierdie week al gesoek na die boek. In die halfuur wat hierdie ouens van my mors vind ek toe die boek. <laughs> So wat ek vir jou wil sê is dit, Die oplossing is binne in jou. Die oplossing is by jou. Moenie die oplossing in die omstandighede gaan soek nie. Soek die oplossing in jouself, want God is jou oplossing. As ons dit kan onthou. Maar besef jy nou, ons gebed het ons geleer, God het ons geleer bid en sê Here sal, Here doen nie dit, Here ek smeek nie. Hoor jy, Here sê julle sal my nie meer smeek nie. Hy sê maar alles wat julle die Vader in my naam vra, die woord is uit te jou. Hy sê the demand for something to you. Alles wat jy sê, Here, dankie. Dankie u vrede is in my. Here, ek gee nie om vir die omstandighede nie. U vrede is in my want jy sien Josef se omstandighede was so sleg, maar God se vrede was in hom en wat het getriomfeer? Wat in hom was of die omstandighede wat buite hom was. Groter is hy, groter is die vrede wat in my is as die onvrede wat in my omstandighede lê. Besef julle manne, dan gaan ons mos dan gaan ons mos in oorwinning lewe, dis mos waar dit gaan. So, ek wil die ding by jou los, jou gebedslewe gaan verander, om te kom, en, en jy weet, uh, ou, ou Dani, Dani sy vriendin, Dan Victoria West, sy sê vir my, sê, jy het my hele gebedslewe opgemors. Ek sê, hoeso? Sy sê, ek kan nie meer bid nie. Sy sê, want ek kan nie meer met die kardinieswaar luis na God te kom nie. Ek kan nie meer vir God smeek vir goeders nie. Sy sê, waar ek 10 minuut kon gebid het, kan ek nou net 'n minuut bid want jy sien, 9 minuut het sy gesmeek. En nou, het, in 1 minuut, ek won of dit 1 minuut was, het sy gesê, dankie Heere, ek aanvaar. Sê die een verhaal van geloof sê, Heere, ek aanvaar wat hy vir my gee. Dit nie, dit nie heerlik om dit, om dit te beleef nie. Maar jy sien, in die proces, om dit te verstaan, nie die goede, is daar iets wat jy nodig het. Nou wil ek vraag, kan jylle achteral nou op die bord sien, of sy blink hy nog? Is hy al sigtbaar? Orian het vir ons die nieuwe bord ingewei. Dankie, Orian, dit is baie grand. Nou kyk, ons het die prentjie geteken en ons gesê daar's ek. Daar's liggaam en daar's die persona ek, die siel en toe het God se gees gekom en God se gees het in my kom woon. Reg, ons verstaan dit. So die tweede punt wat ek vir julle wil mee aanmoedig is dit. Hebreërs 4:12 sê die woord van God is lewend kragtig, skerper as enige tweesnyende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Die woord van God is lewend kragtig en skerper as enige twee snyende swaard. Hy sê en dit dring deur tot die skeiding van siel, hier siel, hier gees, van die skeiding tussen siel en gees. So wat God se woord doen, God se woord word die geleier. En hoe meer geleier daar is, hoe meer inligting kan van God se gees af oordra na my denke toe. Want nou moet ons iets onthou. Jy is geseën met alle geestelike seëninge in die hemel. Hoe? Omdat Paulus kan vir die Colossense sê, wat gebeur het hier is, jylle is nou soos wat die volheid van die Godheid lichamelik in Jesus woon, het jylle nou die volheid, so Godse geneesing en sy seen en sy liefde en sy vergifnis en Godse karakter, alle eigenskap van God, daar kan jylle noem, vreugde, um, beskerming, alles leef binnen Godse geest. Hy is alles in allemaal. Maar besef jy, dit is net een potentiaal. Ek is nou met hendag getrouwd, ek het toegang tot al die vreugdes van die huwelikslewe. Ek en Jenna is getroud. Mag gebruik het. Maak ons gebruik daarvan. Laat ek toe, wat laat ek in my lewe toe? Laat ek toe dat ander dinge my fokus wegtrek. En terwyl ek al hierdie genieting, al hierdie heerlikheid het van hierdie intimiteit en heerlikheid wat ek met my vrou kan belewe, spandeer ek my tyd met ander goede buite. En ek en sy mis uit. Jy sien, dis presies wat die vyand wil doen. Die vyand gaan alles in sy vermoë doen om die omstandighede aan te tas buite, om te kyk of hy jou fokus op die omstandighede kan kry en te vergeet om dit te geniet, want jy sien, jy weet hoe die duivel werk. Die duivel is duisternis en God is lig. En as jy gemeenskap het met die lig, dan moet die duivel wag vir sy beurt. En as jy aanhou gemeenskap het met die lig, dan gaan die duivel lank wag. En wie wat ek kom agter, die duivel is nie te geduldig. So as hy lank genoeg wag, wie wat gaan gebeur? hy gaan van jou wegvlug, want Jacobus sê dit, hy sê, as jy jou onderwerp aan God, as jy jou onderwerp aan die licht, as jy gemeenskap het met die licht, hy sê, dan sal die duivel van jou wegvlug, want hy gaan iemand anders soek, wat hy nie so lang voor hoef te wacht nie. Daar is baie ons daarbuiten, vir wie hy nie lang hoef te wacht nie. Maar vir jou gaan hy wacht. So jy sien wat ons nodig het om te besef, dis, is ons wil woord inkryf. En as ek my besig hou met woord, hou ek my besig met lig, hou ek my besig met liefde. En jy sien, is die woord wat wat my oortuig. Dit is God se gees gebruik die woord. Jy weet ons praat nou hierdie tyd is ons besig met die bemesting van die graan en die oes wat met in die grond kom in die in die pekanneetbome en al die goed waarmee ons boer hierso. En wie wat vind ons ons vind hierdie mikrominerale het sekere het sekere draerstowwe nodig om hulle in te dra ek is nou glad nie voel nie op daai gebied nie, ek moet nou Stefan kom laat praat. Maar byvoorbeeld as jy koolstof het, as jy heel, heel wat koolstof molekules het, dan dra hierdie koolstof molekules dra hulle die die sink en die mangaan en die kobalt en die nikkel en al hierdie hierdie eh, mikroelemente dra hulle in die plant in. Die plant kan hulle makliker opneem. En daarom sien ons hoe meer woord, luister mooi wat ek sê, hoe meer woord daar in jou is. Hoe meer jy tyd spandeer met God se woord, Hoe meer woorde is, hoe makliker kan die genesing oordra. Dis wat Boobie van getuig. Hoe meer omdat hy vol woord gelaai was, was daar 'n draerstof om God se genesing in te neem, in te neem, oor te dra aan hom. In, in Johannes 9 lees ons van die man wat blindgebore was en dan vra hulle die ou vraag, wie het gesondig? Hy of sy ouers? Want dood met 'n oorsaak hê. Want dis hoe hulle gedink het. En dan antwoord Jesus, nie hy of sy ouers nie. Die antwoord is hy en sy ouers het gesondig. <laughs> Almal gesondig. Want onthou dit was voor die kruis, so eh, Romeine 3:23 het nog gegeld. Almal het gesondig ontbreek hulle die heerlikheid van God. So dit was die posisie daar. Nou, maar maar nou sê Jesus, dit gaan nie die sy blindheid het dit niks te maak met sonde nie. Hy sê sy blindheid is dat die krag van God in sy lewe geopenbaar kan word. Kom ons draai dit om, dit beteken dat hy sê sy blindheid is die resultaat van 'n gebrek van die openbaring van die kracht van God. En dan openbaar hy die kracht van God, hy maak hom gezond. Maar jy sien, Jezus was hier op aarde, en hy sê, as Jezus nou hier was, besef jylle, as Jezus nou hier was, dan kon ek en jy na hom toe gaan, ons kan elkeen van hom na hom toe gaan, en sê, Heere, Jezus, ek maak my gezond. En hy kon met die woord, of met sy hand oplegge, of wat ook al, het hy, en ons is gezond. Maar Maar nou bly Jesus nie. Plaas bly hy, maak hy ons gesond. Nou bly hy nie. Wie wat sê hy? Hy sê dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Die Here, maar hoe vertaal ons U nou? Eers dan eers wat ons gesond maak. Nou gaan hy weg. Hy sê dis julle voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, dan stuur ek my julle die trooster, dan kom woon ek in julle. Dan gaan julle nie my in persoon meer soek nie, dan gaan ek myself in gees formateer en in elkeen van julle wees en die genesing gaan in elkeen van julle wees. Hy sê en dan sal julle dan sal die woord waar word wat sê naby jou is die woord watter woord die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het naby jou is die vleesgeworde woord naby jou is die genesingswoord in jou mond en in jou hart dis die woord van die geloof wat ons verkondig hy sê daarom is dit voordelig want as ek my gees stuur sal die gees julle oortuig van dit wat nie my plan is nie hoe gaan hy dit doen hy sê ek sal nooit weer aan sondes oortredinge dink nie hoe kan hy ons oortuig van sonde deur vir ons die plan te wys Dis vir ons aanhou sê was die droom. My sien daarvoor dat ek die woord nodig. As ek nou die woord lees, as ek nou die woord lees saam met God se gees, gaan God se woord die woord dekodeer vir my sodat ek hom kan verstaan en in die woord gaan ek lees wat God se droom vir my is en ek gaan sien wat is die krag van God en daar gaan dr genoeg draerstof wees om die inligting van God se gees oor te dra in my denke en sodat ek verander kan word in die nuwe van my gemoed sodat die paarskyp vol kan word. Jy sien, Joel sê, ek stuur julle die leraar tot gerechtigheid. En dan, saam met die leraar, kom hier reen, vroeg en laat reen. Hy sê, en as hier reen gekom het, dan gaan die doorsloer, die sê, my denken, gaan die doorsloer vol vir jou word van wat? Van die, die vrug van die saad. Dan gaan die saad van God ontkiem, en die woord is die huls van die saad. En nou sien ons, nou ontkiem dit, nou ontkiem dit, nou ontkiem die woord. Dit is interessant dat Jacobus al praat, hy sê, ontvang met sagmoedigheid die gebebroeide woord. Die woord wat, die saaikie wat in die watte, in die klam wattekie, in die vensterbank gestaan, in, in hitte en gevochtigheid en in, in sierstof gekry het, nou onthou jylle, en uitgeswel het in een plankie begin word, die boeinkie saad of die milie saad. Hy sê, ek het die woord lang al, ek het my geneesing lang al vir jou bedink. Hy sê, ontvang net in sagmoedigheid, jy weet, ek hoef nie te bekleid daarvoor nie. Wie wat is sagmoedig? Sagmoedigheid is om die verhouding te geniet die verhouding. En jy sal ontvang die woord God God sê wat ek al so lang beproei vir jou lewe. Wat ek speciaal geneem het, daai genesingswoord, daai verzoeningswoord, wat ek lang al uitgepiek het vir jou, en het in die wat ek toegedraaid. Manne, kan jylle sê, jylle het vir, vir hierdie naweek, gesit en luister, en skielik kom een woord, en sê, ja, dis myne. Wat was dit? Dis die woord, wat God in die wat ek hier toegedraad. Die, die geneesingswoord is, wat hy al so lang al, beproei. Hy sê, ek soek net een sagmoedig hart, ek soek net een saadbed, wat ek het kan plant. En die oomlik toe ons moet, moet hierdie uh, oorgaal met sagmoedigheid kom, toe sê hy, daar sê hy, ons het het. Jy sien wat die woord gaan doen, as ons die woord in context en perspektief lees, in die perspektief van die Nieuwe Testament wat, wat jylle nou gehoor het, gaan dit die gemengde saad kanseleer. So jy sê, nou moet ons een ding besluit. Um, Rian het vanmorgen gesê, dat het noem 22 nie gesê, jy kan nie twee soorte saad in jou wingerd saai nie, want as jy twee soorte saai, saai, dan gaan jy die opbrengs en die saad verloor. So God is, is ernstig hier oor, dat ons nie twee soorte saad saai nie en ek weet, die sit van julle wat geconfronteer is en geconfronteer gaan word met twee soorte saad. Want jy sien, ons het, ons het gisterochtend, het ons gekyk na God wat Jesus sonde gemaakt het. En ons het gesê, as ek kan herken dat hy om sonde gemaakt het, dan kan ek nie meer sonder wees. So jy sien, as ek nou in een bedeling gaan sit wat my sonder noem, wat is dit? Dit is gemengde saad. En wie wat is die effect van die gemengde saad? Die effect van die gemengde saad is dat dit die waarheid, die ware saad, plus die opbrengst daarvan, die saad, plus die opbrengst gaan wegvat. Dis soos die spools van die hemel wat kom in die saad van die pad af oppik. Dan pik dit die geneesingssaad uit my uit, want dan vraag ek die vraag, is, en dis die vraag, wat vanmorgen uitgekom het, uh, maar gebruik God nie omstandighede om my nader aan om te trek nie. Jy sien, as God omstandighede gebruik om my nader aan om te trek, want onthou, dit is wat die gemengde saad sê. Kom, ek wil dit sommer recht stel. Gemengde saad sê, God bring omstandighede, laat dit toe. En, en Rian het, het baie daan gevat vanmorgen. Hy laat het toe om van my beter mens te maak, om my tot om te bring, ek dwal af, en dan ruk hy my in die bek, met siekte, of met een tekort, of met een gebrek, of met een aardbeving, of met een krisis, en nou kom ek terug na hom toe, en nou sê ons, die eindresultaat is goed, so daarom moest dit God wees, die doel heilig die middel. Dit is nie hoe dit werk nie, mense. Besef jy, vir elke een wat na God toe kom as gevolg van slechte omstandighede, is daar seker een honderd wat van God af weg beweeg as gevolg van slechte omstandighede. Jy weet, ou Boobie het vir prachtige story vertel gister. Hy, hy vertel van hierdie, hierdie haarkapper, hierdie haarkapper wat gesê het, dankie vir jou story Boobie, is jou ne. Die haarkapper wat die oud sit sy haare insnij, en hy praat met die haarkapper, en die haarkapper sê, hy glo nie in God, en, um, Hy sê, hoekom geloof jy nie in God nie? Harkapper sê vir hom, luister man, as ek kyk na die wereld, en ek kyk na die gemors wat in hierdie wereld aangaan, en al die vieslikhede, en die verkrachtings, en die misdaad, en die gemors, hy sê, moet nie vir my sê, daar is God nie. Hy sê, want as daar God was, sal dit nie in die wereld is. Nou, nou, is nou nog hulle punt. Nou stap, nou stap hierdie ou uit, en buiten kan die, die barbier of sy winkel, kry een ou met die vieslikste, lelikste, vuilste haare in sy kasseer op sy kop. Hy, jy kan sien, hierdie ou het een barbeer nodig. En hy draai net aan sy spoor om en hy stap in die, in die haarkapperswinkel toe. Hy sê daar, ek glo nie in haarkappers nie, daar is nie iets soos haarkappers. Hy sê, nou moet ek om sê so, hy sê, want daar buiten is een ou, wat sy haare nie gesnui is nie en seer op sy kop het. So as daar ouens is wat lang hare het en seer op hulle kop het, dit beteken dit daar's nie haarkappers nie. Nee sê die haarkapper. Hy sê daai ou moet net na my toe kom, dan sal hy nie seer op sy kop hê en sê hare sal nie so lank wees nie. Hy sê dis hoe dit met God werk. Die wêreld lyk so maar die ouens nie na God nie. sien julle sien julle die beginsel hier. So wat ons nodig het is om te besef dat ons net nodig het. Die wêreld het net nodig om na hom toe te kom. Ons het net nodig om gebruik te maak van hierdie heerlike hierdie heerlijke verhouding, wat hy vir ons gegeen. Maar kyk mooi, nou, as ons dus verstaan, dat ons nie gemengde saad gaan toelaat nie, sê Jeremia een prachtige ding, Jeremia sê hierdie ding, hy dit ontdek, ou Jeremia was een louner, jy weet die hele volk van Israel, het weggehoor hier achter die konings aan, en die konings het, het die heren gelos en versaken, achter die baal en die afgoede aangeloop, moet hulle hulle bome, hulle heilige boomstamme en hulle heilige koeie en hulle goeders. Nadat Gideon hulle uitgesort het te slag, het hulle maar net weer teruggekeer daarna toe. En nou sit nou Jeremia alleen. Hy sê Here, hy sê ek was die losbandige, ek het saam met die ouens party gehou nie. Hy sê maar toe u woorde gevind is, Jeremia 15 daarby vers 16. Hy sê toe u woorde gevind is, hy sê het ek hulle opgeëet, want u woord, u woord, u woord was vir my 'n vreugde en 'n vrolikheid vir my hart. Hoe kom? Omdat God se woord God se woord korrespondeer met God se gees wat in hom was. En omdat God se woord en gees mekaar gevind het in hom, geen kompromie nie. Luister mooi, geen kompromie nie. Omdat die woord hom gevind het, sê hy, was dit 'n vreugde en 'n vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. En Jeremia snap hierdie ding. En ek wil hê jy moet eh, 'n ding raak sien. Hierso kyk net wat met Jeremia gebeur. Die Here sê vir Jeremia, ek maak jou kop hard. Dan gaan die Jeremia aan, hy sê as jy voortbring wat edel is en niks wat onedel is nie. Hy sê dan sal jy soos my mond wees. Jy sal voor my aangesig staan. Hy sê keer jy nie na hulle toe terug nie. Laat hulle na jou terugkeer. En dis die volgende tip wat ek julle wil gee. Luister. As jy hierdie skat gevind het, as jy hierdie verhouding met God gevind het, wat het jy meer nodig, en my wat jy meer nodig, as jy dit gevind het, leef dit, geniet dit, en ek weet, ek het nie nodig om vir jou te sê, gaan getuig nie, want as jy dit geniet, sal jou leven getuig, die skrif sê, jylle sal my getuies wees, maar wie wat gaan gebeur, omdat jy nie deel gaan wees verder van die gemengde saad nie, omdat jy die gemengde saad waarmee jy groot geword het, uh, gaan afskit, gaan sê, ek distanceer my, sê die, sê die woord van die Heere, sê, moet nie jy terugkeer na hulle, die los hulle, hulle sal jou te terugkeer, want wie wat die ouders daar buiten met die gemeente saad, is lang al moeg daarvoor, is dit nie so nie, is jy nie lang al moeg vir die gemeente saad, waarmee jy groot geword het, waarmee jy geindoctrineer was soveel jaar dier die godsdienst nie, hulle ook, hulle weet net nie, so, laat hulle na jou terugkeer, moet jy na hulle terugkeer nie, laat hulle na jou terugkeer, bly jy by die, by die ware saad van Godse woord, Hy sê, wie wat gaan gebeur? Hy sê, jou opgang sal seker wees. Ek wil nog, ek het min tyd, maar ek wil nog een ding nie sê. Dit is een paar keer genoem die naam. Dit is die beleidnis van Godse naam. Ek wil hier met die ding raak sien hier. Ons het die vraag gevra, bring God omstandighede voor ons. Jy sien, ek het vrijdag aand begin met hierdie beeld van geloof. Ons het gesê geloof, is Godse liefdesdroom. En ons het toe uitgemaak vir onsself, dat Godse droom net positief is, want God is lig en om geen duisternis nie. En omdat sy droom net positief is, daarom, en die positiviteit kom uit liefde uit. So liefde is die drijfkracht van Godse positieve droom. Die beeld wat Boobie gebruik het, denk aan jou kinders. Eh, wat wat is die dryfkrag agter jou positiewe droom vir jou kinders? Is jou liefde vir hulle, reg? OK, is dit daarom skep dit begeerte, dit aktiveer my wil en dit het ons gesê is geloof. So hierdie geloof werk deur die liefde. Daai geloof werk deur die liefde. So kan ons dit vir mekaar nog 'n keer sê. Daai geloof werk deur die liefde. Nou kan ons sê dat hierdie geloof se oorsprong is liefde. En Paulus bevestig dit in Galasiërs 5:6. Hy sê die geloof wat deur die liefde werk. Maar kyk nie aan die ander kant. As God dan nou omstandighede sou gebruik. As God, as ons die argument volg en sê God gebruik omstandighede soos wat aan ons voorgehou is deur die godsdienstmodel. As God dan omstandighede gebruik, dan lyk die model so, ons sê nog steeds God is liefde. En nou kom God se wil en God se droom vir ons sê ons nou, is te gelijke tyd positief en negatief. Nou vir die deel kan ons ja sê, maar die deel hou ons nie van nie. Want wie sien uit daarna om siek te wees? Wie sien uit daarna om krippel te wees? Wie sien uit daarna om kanker te hee? Wie sien uit daarna om, om bankrot te geer het begeerte? So wat het doen, ons het gesê, daai komponent skep negatieve begeerte. Een negatieve begeerte activeer ook my wil, en die activering van my wil is om die om damage control te doen. Om te sê, "Joe, dis nou wel sleg, maar ek moet maar ek moet maar in hierdie ding inpas want ek wil aan eendag hemel toe gaan." Dis soos 'n ou wat sê, "Uh Ek gaan gediagnoseer word met kanker, so laat ek so lank voortydig 'n polis uitneem om genoeg finansiële dekking te hê dat as ek dan nou kanker kry, dat ek dan nie nog finansiële skade ly nie. Hoor julle? Damage control. Maar as ons mooi kyk, dan sien ons hierdie proces is nie geloof nie. Hierdie proces is vrees. Want die hele aksie is op vrees. Vrees is negatieve geloof. Vrees is wat ek nie wil heen nie. Wat ek grootliks gevrees het, wat ek nie wou gehaad het nie, sê, sê Job het oor my gekom. So dis vrees. En God het ons nie een geest gegeef van vreesachtigheid nie. Met ander woorde, as God omstandighede, met ander woorde, een negatief in my omstandighede sou gebruik, om my nader om te trek, dan weet ek nie. En nou is die vraag, as God my dan siek wil hee, waarom gaan ek dokter toe? Nou hierdie siekte, is dit nou van God af of van die duivel af? Jy sien, Jezus kom na die aarde toe, hy sê, ek het gekom die werke van die duivel te verbreek, hy het nie een siek gemaakt, maar hy het honderd is gezond gemaakt. So wat is die werke van die duivel? Hy sê, hy het ons siektes in sy lichaam gedra. Hy sê nie, ek het vir julle gezond gewees, so ek julle kan siek maak nie. Kom aan, so, hoe moeilik is dit? Maar kyk mooi, ek dink waar die verwarring inkom. Maar ander woorde, wat ons sê hier, is ons sê, God skep nie die omstandighede nie en God gebruik nie omstandighede nie. God gebruik sy woord. Onthou jy toe die ryk man en Lazarus albei in die vlam aankom? En nie in Lazarus nie. Lazarus was in die boesem van Abraham, maar die ryk man was in die vlam. Dan sê die ryk man: "Ag, stuur tog net vir Lazarus terug. Laat hy my vyf broers gaan waarsku, want hulle is op dieselfde pad as ek." Dan sê Abraham vir hom: "Luister, hulle het Moses en die profete. Hulle het God se woord om na te luister." En dan wat sê wat sê die ryk man? Hy sê: "Nee, hulle sal nie." Maar as iemand uit die dood uit opstaan, as hulle luister, wat sê, wat sê Abraham? Hy sê, as hulle nie luister na die woord nie, kan iemand my die dood uit opstaan, sal nog steeds nie luister nie. En nou het iemand uit die dood uit opgestaan, 2000 jaar gelede, luister nog steeds nie. So al wat God het, is die woord. God kan ons nie doen nie, want jy sien, as daar positief en negatief van God af is, dan weet ek nie waar ek staan nie, hink ek op twee gedagtes. Kan ek standpunt inneem, kan ek sê in Jesus naam, of kan ek nie? Jy sien dis waaroor kyk wat hierdie godsdienstmodel vir ons gesê. As die omstandighede negatief is, dan sê ek ag Here, vat dit asseblief weg. En wie wat het die Here gedoen? Hy het dit nie wegvat nie. So toe ek teleeggestel, toe ek nog kwaad ook vir die Here. Maar kyk wat is die ander kant. Romeine 8:28 sê Paulus vir ons 'n belangrike ding. Hy sê maar vir die wat God liefhet. Dis nou die wat God lief is vir God. As ek God liefhet, hy sê, sal God die negatief vir my omdraai in 'n positief. Hy sal dit alles ten goeie laat meewerk. So jy sien, as ek sê, Here, my omstandighede, daar's nie vrede in my omstandighede nie, maar my vrede is in U. Hoor jy? Ek het U lief, ek het verhouding met U, ek geniet my verhouding met U. Hy sê dan vanuit die verhouding, hoor jy vir Josef, vanuit sy verhouding met God word hy aangestel as die chief executive officer van Egipte. Hy sê ek sal dit vir jou positief maak. Maar ek het dit nie gestuur nie want dit was nie nodig nie. Ek kon dit gedoen het sonder die omstandighede. God het nie omstandighede nodig om jou te promoveer nie. Hoor mooi. God het jou klaar gepromoveer. Al wat God nodig het, is 'n gewillige hart. God het net 'n ou nodig wat sê sagmoedigheid. Ontvang die ingeplante woord. God sê, ek het die genesingswoord klaar vir jou berei. Ek het die voorsieningswoord klaar vir jou berei. Ek het die beskerming vir jou berei. Maar kyk wat is die implikasie, die spinoffie van ek wil julle met dit raak sien. En ek beloof dat dan moet ek omtrent ophou. Die spinoffie van is dit as ons hierdie model aanvaar wat ons soveel jare aanvaar het dat God beide goed en kwaad is. Dat God een dag vir ons sien met gezondheid en die volgende dag ons siek maak. Dat hy een dag vir ons een kind gee, die volgende dag maak hy die kind dood. As ons hierdie model aanvaar, dan moet jy besef, wat is die implikaties daarvan? Gestel, dit is nie waar nie, dit is nie waar nie, maar nou sê ek gestel. Gestel, dit is nie waar dat God omstandighede oor ons bring nie. Gestel, dit is nie waar dat God mense siek maak nie gestel dit is nie waar dat God kanker gee en bankrotskappe oor ons bring, om van ons beter mense te maak of om nader om te trek nie. Dan sou dit beteken, as ons dit sê, dan beledig ons God. Dan verloon ons sy karakter. Ondou ons gesê, geloof is my reaksie op die openbaring van Godse liefdeskarakter. So as ons hierdie goeders aan God toedig, wat die godsdienst vir ons geleer het, dan belei ons nie die naam van die Heere nie. Ons verloon die naam. Dis wat Job gedoen het. Job het gesê, die Heer het gegee, die Heer het geneem, die naam van die Heer is hy geloofd. Dit klink geweldig, belei, maar dis verloon. Want die Heer het nie geneem nie, hy lieg. Die Heer het niks geneem nie, die vijand het geneem. En aan die einde van Job kom Job by tot die inzicht en hy sê, ek het van hoor sê gehoor, daarom het ek syke nonsens gepraat. Hy sê, daarom het ek berou en ek herroep dit in stof en as. Wat gebeur met hom? Toe hy oplein met God, toe hy besef, maar God is net goed, Hy sê ek ek het berou oor die snert wat ek gepraat het. Wie wat doen hy? Hy onderwerp hom aan God. Wie wat gebeur? Hy weerstaan die duiwel. Wat gebeur? Die duiwel vlug. Wat gebeur met Job? Sy einde is dubbel geseën in die begin. Heel die geheim. Besef julle waarom 'n wiet gesê is dit jy wat gesê het uh, Rian, dis saak van lewe en dood. Besef julle as ons hierdie ding nie verstaan nie, as ons as ons met hierdie ding speel oor God se sogenaamde toelatende wil, as ons hiermee speel, verstaan ons nie dat ons verloon nie. En dan wat gebeur? Wat het Lukas gesê? Hy wat sê Jesus in Lukas, hy sê hy wat my bely vir die mense sal ek bely vir die engele, maar hy wat my verloon vir die mense sal verloon wees vir die engele. En dan kom Psalm 91, daai Psalm en hy sê, hy sê ek sal my engele aangaande jou bevel gee om jou op die hande te dra, jy voet in geen klip sal stamp nie. Hoekom? Omdat hy my naam ken, omdat hy my naam bely. <laughs> Hoor jy? So as die gemengde saad, kyk wat wil gemengde saad doen. Die vyand wil met gemengde saad. Die vyand wil steel, slag en verwoes. Dis hy wie hy is, dis sy karakter. Hy's die dief wat steel, slag en verwoes. Hy wil steel, slag en verwoes by jou, maar hy kan nie. Die engele staan sy pad. Solank ek en jy die naam van die Here bely, En dit beteken om om waarde te gee aan sy karakter en sy wese, wie hy is. Solank ek ek en jy die naam van die Here bely, staan die engele in sy pad en hy kan nie by ons uitkom nie. Hoor jy waaroor sê ek se saak van lewe en dood? Hy sê want ek sal my engele aangaan die jou bevel gee om jou op die hande te dra dat jou voet geen geen klip sal stamp nie en jy sal nie deel wees van die stats nie. Want hy sê al val 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Dit beteken 0 uit 11000. Dis God se statistiek. 0 uit 11000. Dis God se hart vir jou. Maar wat het Godsiens gedoen? Die vyand het gesê as ek Godsiens kan gebruik en ek kan God se se droom vir my positief en negatief maak. En ek kan die mens kry om te hoewel hy met sy mond sê God is liefde, sê hy God is duisternis in hom. God se liefde het 'n flaw. Want God se se liefde maak my siek en maak my krippel en steel, breek my huwelik op. En God bring dit oor my om my nader aan hom te bring. Besef jy wat wat doen ek? Dan dan skuif ek dier hierdie beleidende, skuif ek die engele uit die pad het. Wat doen die vijand? Hy steel, slag en verwoes, ongehinderd. En hoe lang in jou leven, hoe lang in my leven, het ons dier onkunde, my volk gaan te gronde, weens gebrek aan kennis. Het ons dier onkunde die vijand geleendheid gee, om te steel. Right, ek sla. Ek wil jylle manne seek ek wil julle sien om dit te gaan leef. Ons het altyd gesegd en sê, moet nie wit bobbejaan gaan wees nie. Wit bobbejaan is hier onder in Hoopdianse wereld, klaar die bobbejaan en vrees ek in die mielielande. So dan vang hulle een verf om wit, los om in die trop. En hoe meer hy hardloop, hoe meer hy hardloop hulle vir hom weg. En dis baie keer so, ook om van die kamp af, en hy is soos een wit bobbejaan. Hy storm allemaal, hy loop eerst as die dominee storm, en sê dominee, jy geweet, jy mis uit. En dan het ons moeilikheid, en dan begin die trop hardloop die wit bobbejaan achterna, en dit veroorzaak hebok, moet nie dit wees nie, ga geniet jou verhoud, ek wil afsluit vandag, en ek wil julle nooi om saam met ons brood te breek, en jy weet, dis die, die kostbare van die brood wat ons breek, geef die heren vir ons hierdie, hierdie beeld, hy sê, so dikwels as julle dit doen, dikwels beteken, doen dit baie, gereeld, hy sê, doen julle dit op my gedagtenis, roep julle my in herinnering, en die Engelse, die Engelse vertaling sê, remember me, onthou ons, onthou ons wat? Onthou ons wat gebeur het aan die kruis. Nou, ek wil hier, jy moet vanmorgen sien wat aan die kruis gebeur het. Aan die kruis het dat twee goed gebeur. Jezus sê, hy neem die broekie, hy sê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir jou gebreek is. Aan die kruis is Jezus' lichaam gebreek. En dan vat hy die wijn en hy sê, neem dit en drink allemaal daaruit, dit is die nieuwe testament in my bloed drink dit tot 'n volkomme versoening vir al julle sondes. Met ander woorde, onthou dat my bloed gegiet is, dat my bloed gevloei het as 'n versoening vir julle sondes. So luister nou mooi. Hy het sy bloed gegee as 'n versoening vir ons sondes. Dis afgehandel. Hy het sy liggaam gegee. Sy liggaam is gebreek sodat ek en jy heel kan wees na liggaam op hierdie aarde. Dis God se droom. Right? Hy sê en daarom kom Paulus en Paulus sê in, in 1 Korintiërs 11 vers 27. Hy sê wie dan op onwaardige nou hier kom die groot ding mense. Hy sê wie dan op onwaardige wyse uh, brood eet en die beker drink uh, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle swakke siklus in aantal het ontslaap. Wat sê hy? Hy sê die rede waarom daar swakkes en siklikes in partye ontslaap het, is omdat ons die liggaam nie onderskei nie. Hoor mooi, ons verstaan die bloed. Ons verstaan dat die bloed ons gereinig het. Of verstaan ons dit? Dink 'n bietjie mooi. As God ons nader aan hom moet trek, as God besluit hierdie ou is van die waaf. Ek gaan hom nader trek. Ek gaan hom bietjie sy gesondheid aantas en hom nader trek deur omstandighede. As God dit sien, dan beteken dit God het ons al weerskuldig bevind. En hy sê met een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Right? En as hy vir altyd volmaak het die wat geheilig word, dan kan ons nie weer skuldig bevind word nie, want Romeine 8 sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En ons het gister gesê, waar was ons toe Jesus gesterf het? In hom hy ons was in hom. So ons is daar kan geen veroordeling wees nie. So hy kan ons nie weer skuldig bevind nie. So hy kan nie hy kan nie op grond van 'n skuldig bevinding kan hy nie nou teen ons optree nie. Daarom kan die woord tigtiging kry tigtiging 'n nuwe betekenis want waar ons tigtiging gelees het as dat tigtiging die resultaat is van 'n skuldig bevinding kan dit dit nie meer wees nie. En as ons nou tigtiging gaan lees dan sien ons die skrif wat van tigtiging praat, praat van paideo wat beteken om op te voed. En 'n tigtig is nie meer 'n skuldig bevinding en 'n pak slaan nie. 'n tigtiging waar ons Bybel praat van tigtiging is 'n opvoeding uit God se woord. <laughs> Ha, hy sê die hele skrif is deur God ingegee nuttig tot lering, weerlegging, regwysing en tigtiging, onderwysing in die geregtigheid. So sien julle daar verval die hele skuldig bevindings. So, ek kan nie weer skuldig bevind word nie. So wat ons nou verstaan is Jesus se bloedoffer het eens en vir altyd met my sonde gedeel. So nou kan ek myself nie meer sondaar noem nie. Jy sien ek het julle ek het julle gister het ek julle uitgedaag met drie vraag, en ek het vir julle twee gegeen, die eerste een was, gloe dat God jou vergewe het, onthou julle, as die antwoord ja is, as die tweede een het jou self vergewe, want as jy jouself nie kan vergewe nie, dan ach jy jou eie opinie, hoor is Godsin. Goed, ek dink, nou het ons dit ook, ons myself vergewe. En dan die derde een is, kan jy jouself noem wat Godse woord jy noem? Wat noem Godse woord jy? Sonder? Of noem jy jou rechtverig? Toe ons nog sonders was, het hy vir ons gesterf, en ons rechtverig gemaakt. So nou moet ek leer dat my lingo verander. Jy sien, as ek nou sê sonder, dan kanseleer ek die kruis. As ek sê rechtvaardig, dan bevestig die kruis. Hoor jy hulle hoe dit godsdienst ons geleer het, om ons self sonders te noem. En elke keer as ons ons self sonders noem, dan kanseleer ons die kruis. Dit sou een onwaardige wijse wees, om myself sonder te noem, nadat Jezus my met sy leven gerechtverig, met sy bloedoffer gerechtverig het, en dan te wil drink van die beker. Hoor jy, ek kan myself nie meer sondaar noem nie. So die begin is om te sê, Here, op grond van die offer is ek nie meer sondaar nie, sê ek regverdig. Ek sê nie ek doen nie makkie foute nie, maar u kyk na my stand, u kyk nie na my wandel nie. In in my stand is ek nie meer sondaar nie. Is jy geheim? Goed. Maar nou, hoor wat hy gesê, hy sê wie op 'n onware gewys weet. Wat sou dan 'n onware gewys weet? Hy sê as ons die liggaam nie onderskei nie, kyk mooi. Die liggaam van Jesus is gebreek sodat ek heel kan wees. Die lichaam van Jezus het al my siektes gedra, so ek gezond kan wees. Die lichaam van Jezus is so onherkenbaar vermink, dat hy geen mens meer genoem is nie. Dat hy onherkenbaar was, om elke moendelike skeet en pijn en elende wat ek en jy in ons lichaam dra, so dat hy dit, dit namens ons kon dra. En nou, nou kom godsdienst, en godsdienst sê vir ons, man, maar God maak jou siek om my jou nader aan om te trek. So wat doen ek? Ek kanseleer die werk wat sy lichaam gedoen het. Wie was dit? Dit is onwaardig geweest. Dit het niks te doen daarmee of ek en my ek en my buurman koets met mekaar is nie. As jy koets is met jou buurman, het jy mos net nou al vergewe. Toe jy besef het God het jou vergewe. So jy in jou buurman is nie meer koets met mekaar nie. So eh, wat ek wil sê is dit vanmôre weet dan nou onderskei dan vanmôre die liggaam en die bloed van die Here Jesus. Verstaan dan vanmôre dat die Here kom as hy ons hierdie beeld gee vanmôre van die broodjie en die druiwesap, dan sê hy ek wil jou herinner dat my bloedoffer met een offer jou vir altijd gereinig het. Hy sê, as jy dit proe, proe dit, geniet dit. Geniet dit om vry te wees. Geniet dit om nie meer sondaar te wees nie. Geniet dit om een waardige stand voor God te hee. Geniet dit om waardig te wees. Geniet dit. Hy sê, onthou, dis die prijs wat ek al voor betaal het. En as jy die broekie vat en die broekie eet, sê, jyre, elke skeet, elke gebrek, elke probleem in my lichaam, jyre, dit daarmee is gedeel, u dit in u lichaam gedra, ek draai het nie verder nie. Dit is afgehandel. Dankie vir u lichaam, wat vir my gebrek is. Wat gebeur in die proces? In die proces, sien ons, dat soos wat Godse woord die draarstof word, word die brooikie, en die, dit word die koolstof, wil ek sê, en die drijwensap, word die draarstof, wat in ons, Godse woord, Godse belofte, kom dra en dit in werkelijkheid maak. En ek wil vir jou dit sê, hier is geen probleem in hierdie saal vanmorgen, wat vir God een probleem is nie. Hier is geen krankheid, hier is geen siekte, hier is geen gebrek, wat vir God een probleem is. Maar hy grijp God aan. En hy sê, nou is ek klaar met Joel, nou kom Joel en Joel sê, hy sê, wat gaan gebeur? As die paarskuip vol is, as die paarskuip vol is, dan gaan hy oorloop. Hy sê, ek gaan van my gees uitstort op alle vlees. Hy sê, jylle sal kracht ontvang om wat te doen, om genees te wees, wanneer wat gebeur, wanneer die heilige gees wat in jylle is, oor jylle kom, en jylle leven sal getuig, die, van die goeie, die welgevallige, en die volmaakte wil van God. Jylle sal my getuies wees. En wie wat sê hy nog? Hy sê, en ek sal vir jou teruggeen, ek gaan jou vergoed, Rian het het gestrand genoem, ek gaan jou vergoed, vir die jare, wat die springkanne gevreed het gratitude teruggee, so dat jy nie uit die lewe uitgaan en sê, ek het minder gehad nie, want God sê, ek is geen aannemer van die persoon nie. Prijs die heren. En ek wil nou vir jou vraag, as jy, jou, as jy die broekie vat, wil jy nie sommer om in twee breek nie, in een stikkie eet en een stikkie aangeef vir die volgende ou. En eh, vir, vir die ou of vir jy dit gee, sê, hierdie broekie, sien ek jou mee, ek sien jou met die geneesing, met die voorsiening, met die beskerming, met dit wat die Heere lewe in jou lewe is. Sy naam is vir jou uitgeroep. ons dankie. Dankie dat ons op so nood uit mekaar kan gaan. Maar eindelijk gaan ons sê uit mekaar nie, want jy is die een wat ons aan mekaar verbind. Jy is die een gemeenskapelike wat in elkeen van ons lewe. En daarom dank ek die Heere dat al is ons ver, is ons nabij. Dat ons bewus kan wees van mekaar. Van mekaar onderling eindelijk kan sorg draan, kan omgee, betrokke wees, omdat ons betrokke is by jy wat hierdie ruim hart het, wat in die hartplek het vir elkeen van ons. Dankie vir die woord. Dankie vir die waarheid. Dankie vir hierdie manne wat ons vanmôre wegstuur. Here met 'n met 'n nuwe hart, met 'n nuwe gesindheid, met nuwe insig om u woord te gaan lewe. Ons eer en ons dankie daarvoor. In Jesus se naam. En Vader, ek wil baie dankie sê vir almal wat gehelp het en almal wat bydra gedoen het. En Here, sommer net dat ons so bewus kan wees van u liefde wat in ons lewens werk ons eer u daarvoor vandag. Dankie dat u naam belei is. En om de grond van die beleidnis van die naam, Vader, dat die engele geactiveer is. En dat elkeen wat op die pad gaan vandag, op die pad gaan met die seker wete. Dat, soos wat Paulus sê, ek hart op die baan, soos een wat sekerlik weet, gaan die prijs kry. Dat ons daar sal aankom. Ons eer u daarvoor in die naam wat boe elke naam is, die naam van Jesus Christus.